Maradhi yalikuwa ni makubwa sana, mpaka amekuwa utadhani ni kinda la ndege, jinsi maradhi yalivyomthakili katika mwili wake. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza hal kunta tad'u bishay'in je ulikuwa unaomba chochote wewe au tasaluhu shay'an au ulikuwa unamuomba Allah chochote mbona hali mbaya kama hivi qala na'am yule kijana akasema ndiyo kuntu aqulu allahumma ma kunta muaqibi bihi fil akhirah fa'ajil bihi fid dunya ewe Allah kama umeniandikia mimi kwamba utaniadhibu akhera basi fanya haraka uniadhibu hapa duniani yale mateso ya akhera nipe kabisa hapa duniani kwa sababu akhera siwezi kwenda kuvumilia kwa hivyo kama utaniadhibu akhera nifanyie haraka uniadhibu hapa duniani faqala sallallahu alaihi wasallam subhanallah mtume sallallahu alaihi wasallam akasema subhanallah Allah ametakasika innaka la tutiqu dhalik kaombe huwezi la tastati huwezi kabisa mateso ya akhera ufanyiwe haraka uadhibiwe hapa duniani huwezi kabisa jambo hilo uliwezi afala qulta allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kwa nini usiseme dua hii ewe Allah tupe hapa duniani mema na akhera utupe mema na utuepushe na adhabu ya moto kwa nini usisome dua hii qala fadaa rasulullah sallallahu alaihi fashafahu Allah mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea dua Allah subhanahu wa ta'ala akamponyesha maradhi yake qala sudiyu alhasanatu fi dunya as-sihhatu wal afiyah hasana hapa duniani ni kupata swiha na afya njema katika mwili hiyo ndio mema ya hapa duniani ayuha almu'minun enyi ndugu waumini inna sihhata al-abdani wa salamataha hakika swiha katika mwili na salamataha min alasqami na mtu akawa yuko salama hana maradhi wa afiyataha min ajalli ni'ami allati idha faza biha al-insanu fakaannama hizat lahu dunya biasriha ikiwa mtu amepata afya katika mwili hakika mwanadamu huyo atakuwa amepewa kheri zote za hapa duniani ikiwa mtu ameepukana na maradhi ni mzima basi kwa hakika huyo amepewa kheri zote duniani rawa al-Imam Tirmidhi min hadithi Ubaidillah ibn Mihsan amepokea Imam Tirmidhi katika hadithi ambayo imesimuliwa na Ubaidillah ibn Mihsan qala amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi amesema man asbaha muafan fi jismihi atakayeamka asubuhi hali ya kuwa mwili wake ni mzima hana maradhi aminan fi sirbihi ai fi nafsihi au fi qaumihi ikawa ni mwenye amani katika nafsi yake au watu wake wana amani indahu qutu yaumin na ikawa ana chakula cha siku moja tu fakaannama hizat lahu dunia kama kwamba yeye amekusanyiwa dunia yote amepewa yeye madamu ni mzima katika afya basi hiyo ni neema kubwa mno ndugu islam kwa hakika afya katika mwili ni neema kubwa mno kiasi ambacho mtume sallallahu alaihi katika dua zake alikuwa lazima hilo limo kwa kila siku alikuwa akisema mtume thalatha marat mara tatu kwa siku allahumma afini fi badani ewe allah nipe afya katika mwili wangu allahumma afini fi sam'i ewe allah nipe afya katika masikio yangu allahumma afini fi basari la ilaha illa anta ewe allah nipe afya katika macho yangu hapana mola afaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe neema ya kuwa na afya ndugu islamu mtu ataijua neema hii atakapokuwa mgonjwa akishakuwa mgonjwa ndio ataijua neema ya afya lakini kama ni mzima anaweza kabisa asione neema ya kuwa na afya kuwa na afya ni neema kubwa miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala al-Abbas ami yake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwendea mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kumwambia ni nifahamishe dua gani nisome ambayo ni muhimu sana سأل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني شيئا أسأله الله عز وجل العباس amemwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi ewe mtume sallallahu nifundishe dua nifunishe jambo ambalo nitamuomba Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo ambalo ni muhimu faqala sallallahu alaihi wasallam sallallahu alafiya akamwambia mtume sallallahu mami yake al-Abbas muombe Allah akupe afya sababu ukishapata afya khairi zote utazifanya ikiwa mzima na kama si mzima basi unaweza usifanye chochote kabisa قال al-Abbas al-Abbas anasema famakathu ayaman nikakaa kwa masiku thumma jituhu kisha nikamwendea mtume sallama faqultu allimni shay'an as'aluhu Allah nifundishe jambo ambalo nitamuomba Allah ewe mtume wa Allah faqala sallallahu alayhi wasallama mtume sallama akamwambia ya Abbas ewe Abbas sallallahu al-afia fi dunya wal akhirah muombe Allah akupe afya duniani na akhera hadithi sahihi rawahu al-Imam Tirmidhi kwa hivyo kuwa na afya ni neema miongoni mwa neema kubwa mno ni neema miongoni mwa neema kubwa mno neema ambazo Allah ataenda kuiuliza thumma la tusalunna yawmaidhin 'anil na'im kisha mtaulizwa siku ya kiyama kuhusiana na neema za Allah mlizotumia vipi ikiwemo hiyo afya wafasiri wanasema ikiwemo hiyo afya akiwemo Ibn Abbas asema mtakalojaulizwa ni hiyo afya Allah amekupeni afya mmetumia vipi uzima katika mwili mmeutumia vipi kwa hivyo neema ya kuwa na afya mwili katika mwili wako ni neema kubwa lakini huwezi kuijua ikiwa utakuwa mzima hivi hivi labda ugonjwa kidogo ndio utaona neema ya afya uzuri wake ambavyo eh, na umuhimu wake ambao ni muhimu sana katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala ndugu islam kwa kweli utakuta hapa Zanzibar kuna maradhi maradhi haya kwa Tanzania nzima Zanzibar na Utwara inaongoza maradhi ya kensa Zanzibar na Mtwara kwa Tanzania nzima ndio inaongoza sasa tujiulizeni hapa itakuwa kuna jambo hapa watu pengine wanalifanya bila wenyewe kujijua kuna jambo na makensa inafahamika kwamba ni maradhi ambayo ni mabaya sana mtu akimpata kwa kweli kupona na kuwa eh, si aghlabu sana maanake ikimpata ikifika asilimia ya tatu na ya nne na mara nyingi hatuna kawaida ya kucheki miili yetu ukajua kwamba huyu ana maradhi ya kensa na imefika steji ya kwanza na ya pili. Mara nyingi mtu mpaka pahala panamuuma sana, ndio anasema hapa pananiuma sana, anaenda anaambiwa ni kensa na ishafika katika daraja ya nne, daraja ambayo huwezi ukapona isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala apitishe uwezo wake. Lakini ndugu Islam, kensa Zanzibar inaongoza. Sasa pengine kuna mambo tunayafanya, kuna mambo ambayo tunayafanya katika haya mambo ambayo maisha yetu kwa ujumla wenzetu huko nyuma ilikuwa hatusikii kwamba kuna maradhi ya kensa wazee waliopita huko nyuma wakiwemo katika visiwa hivi hivi vyakula vyao walikuwa wanapika katika vyungu leo tunapika vyakula katika sufuria kiangalia ile sufuria yote imelika imelika imeenda wapi imeenda tumboni wewe unapika vitu unatia ukali mule inakwangura kwangura ile yote inaenda tumboni inajikusanya alafu baada ya muda unaonekana una maradhi ala kuli hali daktari hawajajua sababu ni nini ya kensa kwa nini inaongoza hawajajua lakini kuna vitu vingine tunatakiwa na sisi tujiengeze maplastiki hii anatakiwa utumie kwa siku moja kisha kunywa maji utupe sasa sisi tunachukua tunatilia juisi tena juisi ya ukali kama vile limau ndimu eh, au mabungo vitu kama hivyo vikali vikali tunatia inajichuja ile alafu tunatia katika tumbo huko sehemu za mjini huko kuna masala ya kutengeneza dhahabu dhahabu maji yale kemikali yanayokutengenezea dhahabu ni kemikali kuliko chochote kile na inaathiri kuliko chochote zile moja kwa moja zimetengenezewa mitaro mitaro ile inaenda pwani baharini inapokwenda baharini tayari wewe unaenda furudhani pale unapata samaki unakula unaona samaki mzuri unakula chazo chaza hizi zinapatikana unakula na zile ni kemikali moja kwa moja zinaenda baharini kwa hivyo ni jambo ambalo la kuchunguza kwa nini kwetu sisi inaongoza kesi soda tunakunywa sana tunapenda sana soda soda ile ndogo ile ina vijiko kumi na tatu ile soda ndogo ina vijiko kumi na tatu vya sukari na mwanadamu anatakiwa katika mwili wake muwe na sukari vijiko viwili kwa siku vijiko viwili visizidi kwa siku sukari ile soda ina vijiko kumi na tatu ile ndogo wewe pengine unazipiga tatu asubuhi moja chana moja usiku moja au zaidi ya hapo pengine. Sasa vijiko vyote hivi vinaingia katika mwili wako na kuvitoa, hata mazoezi uchukue, ufanye mazoezi. Kwa hivyo kuvitoa vina kazi. Sasa unakunywa tena, unakunywa tena, vinajikusanya tu. Kwa hivyo zote hizi pengine ni sababu mwenyewe tukae tuziangalie, kwa nini Zanzibar kesa inaongoza.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 Kama nilivyosema, neema ya afya ni neema kubwa mno miongoni mwa neema Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ametuneemesha. Kwa hivyo ifanywe kila inavyowezekana, watu waichunge sana neema hiyo. Ndugu islam sasa hivi kumeingia maradhi ambayo tunayo ya kuharisha matumbo ambayo kwa kweli yanapoteza watu sana. Ukikaa hivi hivi huwezi kujua, lakini watu wanapotea sana na maiti yako huwezi kuiona, yaani kila kitu inashughulikiwa na madaktari. Maradhi haya ya matumbo ya kuharisha yanatokana na uchafu, uchafu. Kwa hivyo tuchukue tahadhari sana, mazingira yetu yawe safi, kuanzia miili yetu, maeneo yetu ambayo tunaishi, maji yetu tunaokunywa, tuhakikishe kwamba ni maji ambayo ima yamechemshwa au yamewekwa dawa ya maji, water guards unakunywa maji hayo ambayo yako salama hakikisha unapotaka kula basi unakosha mikono kwa sabuni pempas zile basi ni uchafu ule utafutwe mahala maalumu ambao unahifadhiwa una kama ni kwenye mashimo unatiwa kwenye mashimo watu waache kutupatupa tu uislamu umehimiza sana tuwe wasafi sasa haya ni mambo vile vile ya kuzingatia Haya ni mambo ya kuzingatia ili tupate afya yetu sisi wenyewe, tufanye mambo yetu ambao kwa ufanisi, kutufanya mambo yetu na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala inavyostahili kumwabudu bila machofu aina yoyote. Kwa hivyo maradhi haya yapo, maradhi ya matumbo, watu wanakufa. Tuchukueni tahadhari inavyostahiki kabisa kuchukua, tusile ovyo ovyo vyakula ambavyo vimebakia kama hakijafunikwa usile uporo isipokuwa labda upashe moto na vitu kama hivyo tuna mwenzetu ameona ametamani embe tu pale ambayo imetiwa pilipili hivi embe mbichi akaona wacha ale eh, mmoja katika wenzetu msikitini pale basi kala amepata hayo maradhi huku na huku kupona kwake basi katiwa drip kumi na tisa drip 19 ametiwa na huu ni mwezi ametoka, ametoka lakini bado anaenda anatembea utasema yani anatembea utajua kwamba huyu kweli alikuwa mgonjwa mgonjwa wako humuoni kabisa akifa maiti yako humuoni madaktari wanakuja kuchukua wao ndio wanashughulika na masala ya kuzika na kila kitu kwa hivyo ni maradhi ya matumbo haya unasema ni maradhi ya matumbo ambayo yapo kwa hivyo tuchukue tahadhari katika yale yanayostahiki, sababu maradhi haya yanatokana na uchafu. Kuna bwana mmoja amevaa suti yake nzuri, mkurugenzi. Sasa okay, akenda kwamba ameonekana amepata maradhi haya, maradhi haya yanapata watu wachafu vipi? Kenda maruhubi, kaona muhogo, akasema mtamo akapenya hivi kwa meno, kumbe muhogo ule umepata kinyesi. Kwa hivyo ndo kapata maradhi moja kwa moja. Kwa hivyo ni maradhi ambayo natakiwa tuchukue tahadhari. Mkichukua tahadhari, alwiqayatu khairu min alilaji, kujikinga basi ni bora kuliko kujitibu. Ni jambo ambalo tunaweza wenyewe, tukiweza wenyewe kulishughulikia au tukitaka kulishughulikia, basi tunaweza, kwa sababu ni usafi tu. Kwa hivyo ni juu yetu kuchukua tahadhari na kustahiki kuchukua tahadhari kwa yale ambayo tunaweza nayo kuchukua, basi tuchukue. na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kukinga juu ya kila kitu ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه